สถานีวิทยุครอบครัวข่าว สตรอเอฟเอ็มร้อยหกข้าพเจ้าพระมหาภัยบูรณาพีปุณโญกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยนำเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า มาพูดคุยเล่าต่อกันให้ฟัง พระพุทธเจ้านั้นเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย สอนเอาไว้แล้ว ข้าพเจ้าก็นำคำสอนเหล่านั้นมาบอกต่อ ให้ท่านผู้ฟังได้ฟัง จุดประสงค์ที่เราจะต้องฟังคำสอนต่าง ๆ เหล่านี้ ก็เพื่อที่จะละไอ้เจ้ากิเลสที่เป็นเครื่องเศร้าหมองอยู่ในใจ กิเลสที่เป็นเครื่องเศร้าหมองอยู่ในใจนี้มันเหมือนกับเป็นโรคทางใจท่านผู้ฟังคือบางทีร่างกายเราอาจจะแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ไข้แต่ถ้าจิตใจยังมีความขึ้นลง มีความร้อนมีความหิว มีความกระหายมีความมืด อันเป็นผลของกิเลสราคะโทสะโมหะ จากสิ่งที่มากระทบต่างๆแต่มันก็ยังเหมือนกับจิตใจที่ยังเป็นไปตามอำนาจของสิ่งต่างๆ มีเชื้อโรคคือเจ้าราคะโทสะโมหะนี้แต่มาคอยกัดกินกัดกร่อนในจิตใจของเราจะเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับเหล็กที่มันมีสนิม แล้วมันก็จะค่อยกัดกร่อนเหล็กไปเรื่อยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจุดประสงค์นั้นก็คือเพื่อที่จะล่อกิเลสออกนั่นเอง แล่วิธีในการล่อกิเลสในการที่จะขจัดกิเลสออกไป พระพุทธเจ้าได้เคยอธิบายไว้อยู่ทั้งหมด 6 วิธีด้วยกัน ที่ได้นำเรื่องราวตรงนี้มาให้ฟังพระบาเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราใช้ผิดประเภทแต่กิเลสแทนที่มันจะลอกมันกลับพอกปูนพระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงวิธีในการที่จะกำจัดกิเลสออกไปจากใจของเรา ให้จิตของเราแจ่มใสเป็นประพัดสอนขึ้นเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน 6 วิธีคือ 1 ด้วยการสองบอล สังวรในที่นี้ก็คือมีการสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจสองก็ด้วยการเสพแต่คือบางอย่างเราก็ต้องเสพต้องใช้เอจะเสพจะใช้อย่างไร เพื่อให้ไม่ให้กิเลสมันเกิดขึ้นแล้วถ้ากิเลสมันเกิดขึ้นแล้ว เราก็จะต้องละนั่นคือวิธีที่ 3 การละกิเลสด้วยการละ วิธีที่ 4 ก็ต้องอดทน อดกลั้น แต่บางทีเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจ จะทำไงไม่ให้กิเลสมันเกิดขึ้นเร่ก็ต้องอดทน อดกลั้น อันนี้ก็เป็นวิธีที่ 4 วิธีที่5นั้นก็คือ ด้วยการงดเว้นไม่ไปไม่ไปยุ่งหนีออกหลีกออก นี่เป็นวิธีที่ 5 และวิธีที่ 6 นั้นก็คือการภาวนา 6 วิธีนี้ก็จะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน รายละเอียดพระพุทธเจ้าก็ได้อธิบายไว้แต่วเรามาฟังพุทธพจน์เป็นคำอธิบายของเรื่องการละกิเลสเท่าประเภทนี้ดูก่อน เพื่อที่จะทำความเข้าใจว่ากิเลสแต่ละแบบ แต่มันก็ละได้แต่ละอย่างไม่เหมือนกัน พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนี้ บอกว่าก็กิเลสเป็นเรื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใด ที่จะพึงละได้ด้วยการสังวรและแตอนั้นก็ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้ว ด้วยการสังวรนั้น เป็นอย่างไรเล่า คือเธอในกรณีนี้เป็นผู้พิจารณาโดยแยบคายแล้ว เป็นผู้สำรวมในอินทรีย์ คือตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ อันเป็นอินทรีย์ที่เมื่อบุคคลไม่สำรวมแล้ว กิเลสเป็นเครื่องเศร้า หมองจิตทั้งหลาย อันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อน ก็จะพึงบังเกิดขึ้น และเมื่อเธอเป็นผู้สำรวมแล้วเป็นอยู่ กิเลสเป็นเครื่องเศร้า หมองจิตทั้งหลาย อันเป็นเครื่องคับแค้น และเร่าร้อนก็จะไม่บังเกิดขึ้น แก่เธอปุณนั้นพิสุทธหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อ บุคคลไม่สำรวมด้วยอาการอย่างนี้ กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะพึ่งบังเกิดขึ้น และเมื่อเธอเป็นผู้สำรวมแล้วเป็นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลาย อันจะเป็นเครื่องทำให้เกิดความคับแค้น และเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้น นี่แหละ กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใด ที่เราเรียกว่า กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิต อันจะพึงละได้ด้วยการสองบอนซึ่งเธอนั้นละได้แล้วด้วยการสองบอน Pickles and what are the tens to be abandoned by restraint that have been abandoned by restraint? Here, having reflected carefully, one dwells restrained over the eye faculty, the ear faculty, the nose faculty, tongue, body, and mind faculty. Those tense, distressful, and feverish that might arise in one who dwells unrestrained over the faculties, do not occur in one who dwells restrained over those faculties. Those tends, distressful, and feverish, that might arise in one who dwells unrestrained over these things, do not occur in one who dwells restrained. These are called the tens to be abandoned by restraint that have been abandoned by restraint ที่จะต้องหลาย กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใด ที่จะพึงละได้ด้วยการเสพ ซึ่งเธอเป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการเสพเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ พิจารณาโดยแยบคายแล้ว จึงนุ่งห่มจีวร เพียงเพื่อบำบัดความหนาว เพื่อบำบัดความร้อน เพื่อบำบัดสัมผัส อันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย เพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่ทำให้เกิดความละอาย เธอพิจารณาโดยแยบคายแล้ว จึงบริโภคอาหารไม่ใช่เพื่อเล่น ไม่ใช่เพื่อมัวเมา ไม่ใช่เพื่อประดับ ไม่ใช่เพื่อตกแต่ง แต่บริโภคเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้ พื่อให้ชีวิตเป็นไป เพื่อป้องกันความลำบาก เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ โดยคิดว่า เราจะกำจัดเวทนาเก่า คือความหิวเสีย แล้วไม่ทำเวทนาใหม่ คืออิ่มจนดุดัดให้เกิดขึ้น ความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหาร และความอยู่ผาสุขสำราญ จะมีกับเราดังนี้ และเธอพิจารณาโดยแยบคายแล้ว จึงใช้ สอยเสนาสนะ เพียงเพื่อบำบัดความหนาว เพื่อบำบัดความร้อน เพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย เพียงเพื่อบรรเทาอันตราย ที่เกิดจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดี ในการหลีกเล่นอยู่เธอพิจารณาโดยแยบคายแล้ว จึงบริโภคหยวกยา ซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่คนไข้เพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนา อันเกิดจากอาพาธต่างๆ และเพียงเพื่อความเป็นผู้ไม่ต้องทนทุกข์เป็นอย่างยิ่ง พิจารณาข้อนี้เป็นเพราะ เมื่อถ้าไม่พิจารณาแล้วเสพด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้น และเมื่อถ้าเธอพิจารณาแล้วจึงเสพอยู่ กิเลสเป็นเรื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายนั่นเป็นเรื่องขับแค้น และเร่าร้อน จะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเรื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แหละ ที่เราเรียกว่า กิเลสเป็นเรื่องเศร้าหมองจิต อันจะพึงละได้ด้วยการเสพ ซึ่งเธอนั้นละได้แล้วด้วยการเสพ and what are the tens to be abandoned by using, that have been abandoned by using? Here, reflecting carefully, one uses a rope only for warding off cold, for warding off heat, for warding off contact with flies, mosquitoes, wind, sun, and serpents and only for covering the private parts. Reflecting carefully, he uses alms food neither for amusement nor for intoxication, nor for the sake of physical beauty and attractiveness, but only for the support and maintenance of the body, for avoiding harm, and for assisting the spiritual life, considering Thus, I shall terminate the old feeling, and not arouse a new feeling, and I shall be healthy and blameless and well at ease. Reflecting carefully, he uses a lounging, only for warding off cold, for warding off heat, for warding off contact with flies, mosquitoes, wind, sun, and serpents and only for protection from rough weather and for enjoying seclusion. Reflecting carefully, he uses medicines and provision for the sick, only for warding off arising oppressive feeling, and to sustain his health. Those tents, distressful and feverish, that might arise in one who does not make use of these things do not arise in one who uses them. These are called the tens to be abandoned by using, that have been abandoned by using. ภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเราใด ซึ่งเธอเป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้ว ด้วยการอดกลั้นนั้น เป็นอย่างไรเล่า คือเธอในกรณีนี้ เป็นผู้อดทนต่อความหนาว ความร้อน อดทนต่อความหิว ความกระหาย อดทนต่อสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย เป็นผู้มีชาติแห่งบุรุษ ผู้อดกลั้น ต่อคลองแห่งถ้อยคำอันหยาบคายร้ายกาจและเป็นผู้อดกลั้นต่อทุกขเวทนาทางกาย ที่เกิดขึ้นแล้ว ยังกล้าแข็ง เจ็บแสบเผ็ดร้อน ไม่น่ายินดี ไม่น่าพอใจ อันแทบจะนำไปเสียซึ่งชีวิตข้อนี้เป็นเพราะเมื่อเธอถ้าไม่อดกลั้นอดทน ด้วยอาการอย่างนี้ กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลาย อันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อน ก็จะพึงบังเกิดขึ้น และเมื่อเธออดกลั้นอดทนอยู่ กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลาย อันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อน จะไม่พึงบังเกิดขึ้น แก่เธอนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเรื่องเศร้ามองจิตเหล่านี้แหละ ที่เราเรียกว่า กิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิต อันจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้น and what are the things to be abandoned by patiently enduring that has been abandoned by patiently enduring here reflecting carefully one patiently endures cold and heat hunger and thirst contact with flies mosquitoes wind, and burning sun, and serpents, rude and offensive ways of speech. He bears up with arising bodily feelings that are painful, racking, sharp, piercing, harrowing, disagreeable, sapping one's vitality. Those tense, distressful, and feverish that might arise in one who does not patiently endure these things, do not arise in one who patiently endures them. These are called the tens to be abandoned by patiently enduring, that have been abandoned by patiently enduring ภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเรื่องเศร้าหมองจิตเราใด จะพึงละได้ด้วยการงดเว้น ซึ่งเธอผู้ละกิเลสเหล่านั้นด้วยการงดเว้นเป็นอย่างไรเล่า คือเธอในกรณีนี้ เป็นผู้พิจารณาโดยแยบกายแล้ว ย่อมงดเว้นจากช้างดุหมาดุ โคดุ สุนัขดุ งู หลักต่อกวากน้ำห้วยเหวบ่อของโสโครก หลุมมุจจระและงดเว้นที่ที่ไม่ควรนั่ง ที่ที่ไม่ควรไป และการครบเพื่อนที่หลามก อันวินยูชนเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลาย จัดไว้ในฐานะที่ต่ำสามเธอนั้นพิจารณาอยู่ โดยแยบขายแล้ว ย่อมงดเว้นที่ที่ไม่ควรนั่ง ที่ที่ไม่ควรไปนั้นนั้นเสีย และย่อมงดเว้นจากเพื่อนที่ลามกเหล่านั้น โดยสิ้นเชิงข้อนี้เป็นเพราะว่า ถ้าเธอไม่งดเว้นด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายมันเป็นเครื่องครับแค้นและเร่าร้อน จะพึ่งบังเกิดขึ้น และเมื่อเธองดเว้นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องครับแค้นและเร่าร้อน จะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นเ ภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แหละ ที่เราเรียกว่า กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิต อันจะพึงละได้ด้วยการงดเว้น ซึ่งเท่านั้น ละได้แล้วด้วยการงดเว้น and what are the things to be abandoned by avoiding that have been abandoned by avoiding here reflecting carefully one avoids a wild elephant, a wild horse, a wild bull, a wild dog. He avoids a snake, a stump, a clump of thorns, a pit, a precipice, a refuse dump, and a cesspit. Reflecting carefully, he avoids sitting in unsuitable seats and wandering in unsuitable arms resorts, and associating with bad friends, such that his wise fellow monks might suspect him of evil deeds. Those things distressful and feverish that might arise in one who does not avoid these things do not arise in one who avoids them. These are called the t e n s to be abandoned by avoiding that have been abandoned by avoiding พิสุทั้งหลายกิเลสเป็นเรื่องเศร้าหมองจิตเราใด จะพึงละได้ด้วยการบรรเทาซึ่งเธอเป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้พึงพิจารณาโดยแยบคาย ย่อมไม่รับเอาไว้ในใจ ย่อมละเสีย ย่อมบรรเทาทำให้ถึงการสิ้นสุดไป ทำให้ถึงการไม่มี ซึ่งความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดเบียนที่เกิดขึ้น ย่อมไม่รับเอาไว้ในใจ ย่อมละเสีย ย่อมบรรเทา ย่อมทำให้ถึงการสิ้นสุดลง ย่อมทำให้ถึงซึ่งความไม่มี ซึ่งสิ่งนั้นเป็นอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลาย ที่บังเกิดขึ้นแล้ว ข้อนี้เป็นเพราะว่าถ้าเธอไม่บรรเทาด้วยอาการอย่างนี้ กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันเป็นเครื่องขับแคนและเร่าร้อนจะพึ่งบังเกิดขึ้น และเมื่อเธอบรรเทาสิ่งเหล่านี้อยู่ กิเลสอันเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความขับแค้นและเร่าร้อน ก็จะไม่บังเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้น กิเลสเป็นเรื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แหละ ที่เราเรียกว่า กิเลสเป็นเรื่องเศร้าหมองจิต อันเธอพึงละได้ด้วยการบรรเทา ซึ่งเธอนั้นได้ละแล้วด้วยการบรรเทา and what are the t e n s to be abandoned by dispelling that have been abandoned by dispelling Here, reflecting carefully, one does not tolerate an arising sensual thought, arising thought of ill will, and arising thought of harming. He abandons it, dispels it, terminates it, and obliterates it. Reflecting carefully, he abandoned bad unwholesome states whenever they arise. He abandons them dispels them, terminates them, and obliterates them. Those stands distressful and feverish that might arise in one who does not dispel these things, do not arise in one who dispel them. These are called the tens to be abandoned by dispelling, that have been abandoned by dispelling. ภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใด จะพึงละได้ด้วยการภาวนา ซึ่งเธอนั้นเป็นผู้ละได้ด้วยการภาวนาแล้ว เป็นอย่างไรเล่า คือเธอในกรณีนี้ พิจารณาโดยแยบกายแล้ว ย่อมอบรมสติสัมโพชงย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงย่อมเจริญวิริยะสัมโพชง ย่อมเจริญปีติสัมโพชง ย่อมเจริญปัสสติสัมโพชง ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชง ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชง อันแต่ละอย่าง อาศัยความวิเวก อาศัยความจางคลาย อาศัยความดับ และน้อมไปเพื่อความปล่อยวาง ข้อนี้เป็นเพราะเมื่อเธอไม่ภาวนาด้วยอาการอย่างนี้ กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลาย อันจะเป็นเครื่องทำความคับแค้นและเร่าร้อน จะพึ่งบังเกิดขึ้น แต่ถ้าเมื่อเธอภาวนาอยู่กิเลสเหล่านั้นก็จะไม่บังเกิดขึ้นพิสุทั้งหลายกิเลสเป็นเรื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แหละ ที่เราเรียกว่า กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิต อันจะพึงละได้ด้วยการภาวนา ซึ่งเธอนั้น ละได้แล้วด้วยการภาวนา and what are the things to be abandoned by developing that have been abandoned by developing here reflecting carefully one develops the enlightenment factor of mindfulness which is based upon seclusion, dispassion, and cessation maturing in release. Reflecting carefully, he develops the enlightenment factor of discrimination of phenomena, the enlightenment factor of energy, the enlightenment factor of rapture, the enlightenment factor of tranquility, the enlightenment factor of concentration, the enlightenment factor of equanimity which is based upon seclusion, dispassion, and cessation, maturing in release. Those tense, distressful, and feverish that might arise in one who does not develop these things, do not arise in one who develops them. These are called the tense to be abandoned by developing that have been abandoned by developing ประเด็นในเรื่องนี้มันอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟัง ที่ว่า บางทีเราอดทนบางอย่าง ไอการอดทนนั้นมันกลายเป็นการเก็บกดเฮ้แทนที่ว่าอดทนแล้วคิดว่ากิเลสมันจะไม่เกิดขึ้นเฮ้แต่กลับกิเลสมันกลับสะสมไว้สะสมไว้ ถึงเวลามันกลับระเบิดออกมาตู้มอย่างนี้ แต่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดี อันนี้แสดงถึงการที่เราละกิเลสผิดประเภทแต่คำว่าอดทนอดกลั้นในที่นี้ หมายถึงบางทีเราไปอยู่ในที่ที่เราไม่น่าพอใจ แต่มันจำเป็นต้องอยู่อ่ะที่ที่ไม่น่าพอใจแต่จำเป็นต้องอยู่เช่นอากาศร้อนบางทีมีคนด่าคนว่าแต่เราก็ยังต้องทำงานไปเเราก็อดทนไว้ พยายามไม่ให้เจ้ากิเลสมันเกิดขึ้น แต่ถ้ามันเกิดขึ้นมา เราอย่าไปเก็บไอ้เจ้ากิเลสนั้นไว้ ก็ต้องใช้อีกวิธีหนึ่งนั่นคือการละกิเลสด้วยการละทิ้ง บรรเทาสลัดคืน ไม่ให้เจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมันอยู่ในใจการอดทนที่ถูกต้องในตมวัง ในกิเลสมันจะไม่เกิด แต่ถ้ากิเลสมันเกิด อย่าเก็บเอาไว้ ต้องรีบลาเป็นต้นหรือบางทีเราจะละกิเลส่ไม่ให้กิเลสมันเกิดขึ้นเอาเงินก็เสพอย่างถูกวิธี พิจารณาโดยแยบกายแล้วจึงฉันอย่างนี้เป็นต้นเกี่ยวกับการบริโภคการขบฉันอันนี้ก็เรื่องหนึ่ง ซึ่งบางคนดันเอาเรื่องนี้ไปใช้กับสิ่งที่ควรงดเว้น ไหนสิ่งนี้ควรงดเว้น แม้แต่ว่าฉันคิดว่าฉันจะเสพได้ แล้วก็คิดว่าจะละกิเลสได้ดันไปเสพสิ่งที่ควรงดเว้นอย่างนี้เสพสิ่งที่ควรงดเว้น แล้วจะใช้วิธีในการเสพเพื่อที่จะละกิเลสกิเลสมันก็กลับเกิดขึ้นมา สิ่งที่ควรงดเว้นกับควรงดเว้น อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมัน เช่นการไปในสถานที่อโคจรอย่างนี้ คิดว่าเสพคิดว่าไปในสถานที่อโคจรแล้วจะ ป้องกันกิเลสได้ด้วยวิธีการเสพ แต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเราฟังพุทธพจน์ตรงนี้แล้ว เราพิจารณาดูให้ดี ว่าวิธีการต่างๆที่เราจะนำมาใช้ในการปฏิบัตินั้น ก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปแต่ไม่เกินหกวิธีนี้แน่นอน ไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่ง แต่การที่เราจะพิจารณาดูได้ว่ามันทำงานได้ผลหรือไม่เราก็ดูที่จิตของตัวเราเอง ว่ามันมีกิเลส หรืออกุศลธรรมพอกปูนขึ้นหรือไม่ หรือว่าสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเกิดขึ้น อกุศลธรรมลดลงไป นั่นจะเป็นวิธีการที่ถูกต้อง โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง กิเลสลดลงไป อกุศลธรรมลดลงไป กุศลธรรมเพิ่มขึ้นมา นั่นเป็นวิธีการที่ถูกต้อง การฟังธรรมะนี่แหละท่านผู้ฟัง เป็นการช่วยได้ทำให้เรามีความเข้าใจแจ่มแจ้ง อดทนอย่างไรไม่ใช่เก็บกดเสพอย่างไรไม่ให้เป็นการพอกปูนกิเลส แต่เป็นการที่จะทำให้กิเลสนั้นลดลงไป ทำให้จิตใจเราดีขึ้นสูงขึ้น ก็จะเรียกว่าเป็นผู้ที่สมประสงค์กับการเป้าหมายในการฟังธรรมะ เกิดพื้นที่ให้เกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้นั่นเอง ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุโน จากวัดป่าดอนไนโศกจุลนปอน